Elhamdülillahi Rabbil Alemin. <clears throat> ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai vel murselin. Nebine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yevmiddini. thumma emma ba'd. <clears throat> Uvažena braćo i poštovani sestre, kao što znate srijeda, nakon jacije namaza, to je naš već sada stalni termin u kojim se družimo sa knjigom Rijadu Salihin, vrtovi pobožnjaka, čuvenog imama En Nevevi Rahmetullahi Alihi, mi smo dosta puta govorili da imam En Nevevi Rahmetullahi Alihi u ovoj knjizi svojoj blagoslovljenoj pokušao je da iz šest priznati hadijskih zbirki u islamu, Buharije, muslima, Ebu Dauda, Termizije, Ibnu Mađe i En objedini i sakupi najpotrebnije i najosnovnije hadise koji su čovjeku potrebni u njegovom svakodnevnom životu. E, jedna trećina knjige, jedna trećina knjige su jednostavno neki univerzalni principi islama, a nakon toga onda su to manja poglavlja. Mi smo došli do 44. E, poglavlja, e, ova knjiga koja ima ovu knjigu koju hoće da prati na 200. stranici, odnosno 201. stranici, 44. poglavlje, poštovanje i uvažavanje učenjaka, velikana, starih osoba. Isca njihovih vrlina i zasluga. E, jedno poglavlje veoma, veoma lijepo, interesantno. E, nakon što imam Ennevi Rahmetullah Alehi govorio o obavezi činjenja dobročinstva prema roditeljima i nakon što je govorio o obavezi čuvanja rodbinske veze i nakon što je govorio o grijehu nepokornosti prema roditeljima i grijehu e, kidanja rodbinskih veza, imam Ennevi Rahmetullahi Alehi kao da nakon što je zaklopio jedan veliki krug oko insana, njegova rodbina, e, njegovi, hajde da kažemo, roditelji, e, prelazi da nam pojasni kako Islam kroz prizmu Kur'ana i sunneta gleda na starije osobe, e, na učene osobe, osobe koje, hajde da kažemo, su autoriteti u jednom društvu. <clears throat> Svakako, čovjek vjernik trebao bi da se poduči ovom poglavlju, ovo je jedno veliko i veoma bitno poglavlje. Imame Nebi Rahmetullah Jalehi e, počeo ovo poglavlje sa kuranskim ajetom iz suri Az-Zumer 9. ajet gdje kaže uzvišeni Allah Kul hel jeste u alledhine ja'lemune u la ja'lemune Reci, zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Samo oni koji pamet imaju pouku primaju. <clears throat> Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u ovom ajetu postavlja pitanje i nije dao odgovor zato što je odgovor jednostavno toliko jednostavan i poznat. Reci Mohamede, jesu li isti oni koji znaju, koji imaju znanje, koji koriste ljudima, s druge strane, oni su korisni članovi jednog društva, a ne nanose društvu ni jednu štetu. Jesu li isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Odgovor je nisu isti, ni u kom pogledu. Nije isti čovjek koji je spoznao činjenicu zašto živi, nije isti čovjek koji zna zašto živi i čovjek koji ne zna zašto živi. Nije isti čovjek koji vjeruje u Allaha i boji se sudnjeg dana i boji se njegove kazne i nada se džennetu i čovjek koji se ne boji Allaha, ne vjeruje Allaha, ne vjeruje u džennet, ne vjeruje u džehennem. Nije isti čovjek koji ne zna osnovne propise koji su potrebni njemu i njegovoj porodici i čovjek koji zna propise i ne samo da zna sebi, već i druge ljude podučava. Pa uzvišeni Allah u ovom kuranskom ajetu postavlja pitanje što ukazuje na vrijednost učenih osoba. Reci o Mohamede, jesu li isti, odnosno nemoguće, nisu isti oni koji znaju, imaju znanje. To znanje prenose drugim ljudima. Tim znanjem ljude izlači iz tmina, grijeha na svjetlost upute. Jesu li isti oni i oni koji ne znaju, ali pouku primaju oni koji pameti imaju. <clears throat> Nakon toga Imam Ennevevi Rahmetullahi Alihi spomenuo je kuranski ajet hadi eh, hadis Božijeg poslanika od Ebu Musa'a Mes'uda radijallahu ta'ala nu 348. hadis. Da Allah poslanik alaih salatu wasalam kazao neka ljude u namazu predvodi onaj ko zna najviše Kur'ana na pamet. A ako u tome pogledu budu jednaki, onda najučeniji u sunnetu. Pa ako i u tom budu jednaki, onda onaj koji je prije hijđu učinio. A ako hijđu budu zajedno učinili, onda najstariji. Neka čovjek ni pošto ne predvodi namaz tamo gdje je prisutan onaj koji je zato ovlašten i neka ne sjeda na domaćinovo mjesto u njegovoj kući, izuzev ako mu to on dozvoli. Hadis bilježi ima muslim. Jedan veliki hadis koji se prvenstveno citira u poglavlju e, Ko je najprioritetniji insan da predvodi ljude u namazu? Ovdje se prvenstveno ovaj hadis se misli na situaciju kada ljudi negdje putuju, kada se ljudi negdje okupe mimo džamije. U džamiji je najprioritetniji da ljude predvodi insan koji je zadužen za to. Znači imamo e, džamiju i u njoj ima imam. Ta džamija i u tom mjestu najprioritetniji kada se okupe ljudi radi namaza, imam je najprioritetniji da ljude predvodi u namazu. Ali u situaciji da ljudi zajedno negdje putuju, da su na nekom okupu, da su kod nekoga kući i tako dalje, ko je najprioritetniji da ljude predvodi u namazu? Pa kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam je umul qavma aqra'uhum li Neka ljude u namazu predvodi onaj koji zna najviše Kur'ana na pamet. Zašto imam Nevi Rahmetullah Ali citirao ovdje ovaj hadis koji govori o vrijednosti učenih ljudi? Jer nam ovdje uzvi, e, Allah poslanik Ali Selatu dao je prednost onome koji na, najučeniji zbog njegove vrijednosti. Ljude neka predvodi u namazu onaj ko najviše zna i najbolje poznaje Kur'an. Pa opet nakon toga kaže Allah poslanik Ali Selatu a ako u tom pogledu budu jednaki, onda najučeniji u sunnetu. Opet se daje prednost najučenijem. Ljudi su se okupili negdje na nekom izletu ili negdje putuju i tako dalje. Pa je nastupilo namasko vrijeme, ne znaju ko će ljude predvoditi u namazu, pa im Allah poslanik daje odgovor na to pitanje, i kaže ljude treba predvoditi u namazu najučeniji. Najučeniji u pogledu Kur'ana. Ako imamo dvojicu ljudi, isto njihovo znanje u pogledu Kur'ana, onda nakon toga koji od njih dvojice je više učen u sunnetu Božijeg poslanika. Pa su prve dvije stepenice vrednovanja Ko treba da ljude predvodi u namazu? Ilm i znanje. Zato imam Nevevi Rahmetullah Jalihi citirao ovaj hadis ovdje da dokaže kako čovjek koji ima znanje na dunjalu komu se još daje prednost u najbitnijem temelju Islama, u namazu. Ko će ljude predvoditi u namazu? Najučeniji čovjek. Zašto? Zato što on potpuno i temeljito obavlja namaz, ako bi mu se u namazu nešto desilo vanredno, on zbog svog znanja, zbog svog ilma zna kako će postupiti. Čovjek primjer radi da mu se desi da izgubi abdest. Kako će postupiti? Ili da mu se desi da se sjeti da na odjeći ima nečistoći. On zna kako će postupiti i tako dalje. Pa ljude u namazu predvodi onaj ko najviše zna Kur'ana, odnosno najučeniji u Kur'anu, nakon toga onaj ko najviše poznaje sunet Božijeg poslanika, ali selatu wasalam. Pa ako u tome budu jednaki, onda onaj koji je prije hijđu učinio. Za vrijeme Božijeg poslanika i to je bila jedna odlika među ashabima da se gledalo ko je prije učinio hijđu. Samim tim on je imao jedan poseban stepen, znači da je imao privilegiju i prioritet da ljude predvodi u namazu. Ako hijđu budu zajedno učinili, onda najstariji. Zadnja stvar jeste da se gledaju godine. Ako su ljudi znači istog znanja u Koranu, istog znanja u sunnetu, zajedno su iđu učinili, onda na kraju kome ćemo dati prioritet? ćemo onaj koji je u islamu stari. Pa ovaj hadis ukazuje na dvije stvari za ovo poglavlje. Ukazuje na vrijednost znanja i ukazuje na vrijednost godina. U islamu kada insan ostari kao musliman ima jedno dodatno posebno e, pravo kod svih ljudi u tom društvu da njega dodatno pazi zbog njegovih godina, zbog njegove starosti, zbog toga što je godine i godine proveo u pokornosti uzvišenom Allahu. Pogledajte kako je Islam savršen, kako je Islam lijep, da ne samo da čovjek znači ima pravo da se lijepo vodi prema svojim roditeljima, ne, i prema ostalim ljudima u jednom društvu, pogotovo ljudima starcima koji su svoje godine potrošili u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. <clears throat> U drugoj verziji koju bilježi isto ima muslim stoji da je Allah poslanik kazao, a onda onaj koji prije prihvatio islam, prije, znači umjesto one riječi, onaj koji je najstariji, ima znači u, jednoj, u jednom hadisu je došlo da ko je od njih dvojice prije primio islam. Rekli su znači ljudi, se poreda i žele da klanjaju namaz, pa gledamo ko je najučeniji u Koranu, pa najučeniji u sunnetu, ko je učinio prije hijđu i ko je od njih dvojice, ako su ovo dvojica konvertiti, ko je od njih dvojice prije primio islam. <clears throat> Nakon toga imam Ennevevi Rahmetullahi Alehi citirao nam je hadis 349. Od Ukve ibn Amira radijallahu ta'ala anhu stoji da Allah poslanik alaih salatu svojim bi rukama doticao naša ramena prije namaza i govorio bi poravnajte se u safove i nemojte se razilaziti pa da se raziđu vaša srca. Neka iza mene stanu punoljetni i učeni, a zatim njima slični pa njima slični. Hadi bilježi ima muslim. Znači, Allah poslanik alaih salatu wasalam imao je naviku koja je potvrđena u mnogim hadisima, a nažalost taj sunnet je i tekako mnogo, mnogo zapostavljen danas. Možemo slobodno kazati u cijelom svijetu, pa i u islamskom svijetu, pa i kod nas, da ljudi, znači dok se prouči kamet, imam se okrene i donosi početni tekbir, dok sunnet Božeg poslanika je nešto suprotno. U sunnetu Božeg poslanika nalazimo da Božiji poslanik bi prije, znači namaza, nakon što se prouči kamet, hodio bi od safova i ravnao bi ljude, nekoga malo nazad, nekoga malo naprijed, dok se ljudi ne bi dobro poravnali. Znači, zašto? Zato što Boži poslanik Ali se se nam kaže nemojte se razilaziti, nemojte su vam safovi neravni, jer to uzrokuje razjedinjenost vaših srca. Pa kaže Allahu poslanik ali se letu wasalam, odnosno ko ibn Amr govori o Božjem poslaniku. Allahov poslanik svojim bi rukama doticao naša ramena prije namaza i govorio poravnajte safove i nemojte se razilaziti pa da se raziđu vaša srca. Poravnajte safove, popunite safove i nemojte se razilaziti. Nemojte da su vam safovi raštrkani, nemojte da nisu poravnati jer će to, kaže, kao što će biti vaši safovi raštrkani i nisu pravi, to će razjediniti vaša srca. Pa kaže Allah poslanik, neka iza mene stanu punoljetni i učeni, a zatim njima slični. Ovaj hadis treba ispravno satiti. O čemu se naime radi? Šta ćemo urati u situaciji kada iza imama stane insan koji je mlad, rećemo dječak od 15-16 godina, koji znači dobro uči Kur'an, svjestan je, zna namaz dobro klanjati i stao je iza imama. Da li ćemo njega pomaknuti i staviti negdje drugo da bi, njego, da bi iza imama klanjao neko učen i stariji? Pa je ispravno razumijevanje da ovim hadisom Allahu poslanik ali se letu selam želi da podstakne punoljetne i učene da što prije dođu u namaz, pa da oni stanu iza imama, tako ako bi se nešto desilo imamu u namazu, da oni mogu preuzeti namaz. Primjer radi, može se desiti u islamu da imam počne klanjati u toku namaza izgubi abdest. Njemu je tada stroga obaveza da prekini namaz. Nakon što on prekine namaz, muslimani imaju dvije verzije, ili da nastavi svako za sebe klanjati, što je slabija verzija, a druga je verzija potpunija da neko koji klanja odmah iza imama, pomakne se jedan korak naprijed i nastavi klanjati ondje gdje imam prekinuo namaz. Stoga je dobro i veoma bitno da iza imama odmah klanjaju starije, punoljetne i učene osobe. Ali ne na način da mi ako vidimo nekoga mlađeg da ga izbacimo iz safa što je neispravno, jer je on najprioritetniji tog mjesta zato što je došao na vrijeme i došao je ranije. Pa je ovaj hadis treba ga razumjeti na način da lao poslanik podstiče starije, punoljetne, učene. Dođite vi na vrijeme da vi budete direktno iza imama, pa ako bi se, ne daj Bože, desilo imamo nešto nepredviđeno u namazu, da vi možete kontrolisati situaciju. S druge strane, može se desiti veoma lako, dešavalo se Božijem poslaniku, da imam pogriješi u kirajetu. Jednostavno, insan ko insan u datom momentu, pošto imamo dosta kuranske ajeta koji su slični, onda svaki insan zaboravlja, e, pa se može desiti da insan pogriješi u namazu. Čovjek počne učiti i u namazu ne može nikako da se sjeti sljedećeg ajeta pa onda ljudi koji su iza njega imaju potpuno pravo, shodno hadisima Božih poslanika, ali se letu da mu kažu ajet koji sljedeći dolazi. Pa primjer radi da čovjek rekne Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ar rahim i stani. I za njega onaj koji klanja može mu kazati Maliki jaumi din da ga napomeni ondje gdje je stao. Pa je zato u islamu propisano da učene osobe i punoljetne razumne osobe trebaju da budu iza imama. Pa je to opet hadis ovaj ukazuje na njihovu vrijednost da bi oni trebali da budu tu odma iza imama zbog svoga znanja i zbog svog ilma, pa njima Islam posvećuje posebno mjesto čak i u namazu da bi oni trebali da budu odma iza imama, kako ako bi se desilo nešto imamu u namazu, da bi oni mogli nastaviti da predvodi namaz. <clears throat> Nakon toga, Imamo jedan duži hadis, 351. E, hadis. E, ja ću pročitati hadis. Ovo je jedno posebno poglavlje u islamu. Veoma rijetko se dešava, odnosno mnogo, mnogo rijetko se dešava u slučaju e, da se nađe u islamu ubijen čovjek, a ne zna se koga je ubio. Ima nešto što se zove u islamu kasama. Ali mi ćemo samo kratko pročitati ovaj hadis E, imam Ennevevi ga je spomenuo zbog bitnosti starije osobe. Kada dvojica ljudi dođu u društvo i neko od njih dvojice želi da ih predstavlja, prioritetnije je u osnovi da ih predstavlja onaj koji je stariji. Zbog toga Imam Ennevi citira ovaj hadis. E, Ebu Jahja, a zvali su ga Ebu Muhammed Sehl, e, ibn Ebu El Hasma, radijallahu ta'ala, kazuje Abdullah ibn Sehl i Muhajjisa ibn Mes'ud došli su na Hajber ali je on već bio osvojen i sa njegovim stanovnicima sklopljen ugovor. Pa su njih dvojica se rastali. Muhajsa je kasnije zatekao Abdullaha ibn Sehla kako leži ubijen u sobstvenoj krvi i ukupao je ga, zatim je otišao u Medinu. Abdurrahman ibn Sehl je sa Muhajisom i Huvejisom, dva Mesudova sina, otišao poslaniku alihi salatu wasalam, pa je počeo govoriti, a bio je mlađi od njih. Na što mu je Allah poslanik rekao, neka govori stariji, neka govori stariji. Znači desilo se da su dvojica braći otišli na Hajber, gdje su tada živjeli nakon sklapanja ugovora židovi. Pa su se razišli, malo obilazili su Hajber, nakon toga jedan od njih je ubijen, ali se nije znalo ko je ga ubio. Pa su došli kod Božijeg poslanika, ali se letu se nam tražeći odgovor na to pitanje kako da postupimo u islamu kada nađemo čovjeka koji je ubijen, ne postoje nikakvi tragovi koga je ubio, a on je ubijen u nekom naseljenom naselju tu jedno posebno, veoma posebno poglavlje u islamu, o kojem ne možemo mi sada nikako govoriti ovdje zbog njegove težine, već možemo govoriti kada su oni došli kod Božijeg poslanika, mlađi brat je počeo da govori Božijem poslaniku šta se desilo. Pa mu je Allah poslanik rekao, kebir, kebir, daj prednost starijem da govori. Znači pogledajte kako je islam savršen, kako je e, potpun do toga kada se negdje u društvo pojavi dvojica ljudi, dvojica braći i jedan od njih dvojice želi da govori u osnovi onaj koji stariji, zato što znači prema njemu imamo veći respekt, on bi trebao da bude taj koji će ljude predstavljati i govoriti. Znači to je e, glavna pojenta zbog koje imam Ennevi Rahmetullah Alehi citirao ovaj hadis. <clears throat> Nakon toga hadis 352 e, od Džabira radijallahu ta'ala se prenosi da Allahu poslanik alejhi salatu vesselam poslije bitke na Uhudu stavlja u kabur po dvojicu ubijenih muslimana pitajući koji je od njih dvojice znao više Kur'ana na pamet. Kada bi mu pokazali na jednog njega bi prvog stavljao u kabur. Pogledajte, pogledajte šta znači vrijednost znanja. Allah poslanik se salatu wasalam kada je završila bitka na Uhudu, a poznato je da su muslimani izgubili bitku na Uhudu i da su imali 70 ubijenih ashaba u toj bitci. Pošto u to vrijeme teško je bilo kopati kaburove, nije bilo alatki kao danas, a mnogo je bilo ubijeni, Allah poslanik se salatu wasalam je bio prinuđen da više ljudi stavlja u jedan kabur. Ali pogledajte opet, opet dolazi do izražaja kao što u životu dolazi do izražaja znanje, pa se učenoj osobi daje prednost u namazu i kada čovjek umri i kada ga ukopavaju u kabur i kada ispuštaju znači u kabur daje se prednost onome koji je bio učeniji i onome koji je znao više Kur'ana. Pa Allah poslanik ali se selam kada mu donijeli dvojicu ashaba želeći da ispusti zajedno u kabur, pitao bi ko je znao od njih dvojice više Kur'ana. Pa kada mu rekli ovaj znao više njega bi prvog uzimao, spustio bi ga u led, spustio bi ga znači u kabur, nakon toga bi spustio pored njega njegovu sahibnju pa bi ih zajedno zakopali. Imam Nevevi rahmetullah Alihi citirao je ovaj hadis ovdje iz razloga u ovom poglavlju o vrijednosti znanja da se učenom čovjeku čak i prilikom ukopavanja daje prednost. Zamislite, poslije ćemo govoriti o nekim pravima islamskih učenjaka kod ummeta, kakvo je pravo insana koji ima ilm i znanje, da čak i u kabur kad ga spuštaju, on ima određene, određene privilegije. Nakon toga 353. hadis od Ibnu Omara radijallahu ta'ala se prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alaihi sallam rekao Sanjao sam da čistim zubem i svakom. Kada mi priđoše dva čovjeka, jedan je bio stariji od drugog. Dao sam misak mlađim i tada mi je rečeno dadni ga starijim, pa sam ga dao starijem. Hadis bilježi ima muslim. Opet ista, ista stvar, znači čak i u snu Allahu poslanika alaihi salatu znači dobiva, dobiva instrukcije i naredbe da stariju osobu treba dodatno uvažavati. Allahu poslanik kaže čistio sam zube, vidio sam u snu da čistim zube, pa su došla dvojica ljudi pored mene, pa sam ja mi kojim sam čistio zube dao mlađim čovjeku. Pa mi je bilo rečeno dadni misa tome koji je stariji. Znači starija osoba u islamu ima određenu privilegiju i prednost. Mi cijelo vrijeme govorimo u jednom poglavlju kako u islamu učene osobe, od kojih cijelo društvo ima korist. Kad imamo u jednom društvu učenu osobu, cijelo društvo ima korist od te osobe. Zato što taj insan podučava ljude, usmjerava ljude, ono što će im koristiti na ahiretu i ono što će im koristiti na dunjalku. Jer učeni ljudi čuvaju jedno društvo od kazni, od grijeha, od kriminala, od nemorala, pa znači zbog toga, zbog toga što su oni uložili mnogo, mnogo truda da bi postigli znanje i nakon toga što društvo od njih ima korist, Islam nas podučava da te ljude od kojih svi mi imamo korist trebamo dodatno paziti. Isto tako i stariji ljudi koji su proveli svoje E, životne dobi u islamu, u džamiji, svoj život posvetili islamu i ostali na tom putu, oni u islamu imaju poseban stepen i posebno mjesto. Nakon toga 354. E, hadis od Ebu Musa radijallahu ta'ala se prenosi da Allah poslanika alaihi salatu kaže uveličanje uzvišenog Allaha spada i poštovanje sjedog muslimana poštovanje vještog učača Kur'ana koji ne uči usiljeno i izvještačeno. A nije ni od onih koji Kur'an zapostavljaju, kao i poštovanje pravednog vladara. <clears throat> Od Ebu Musa radijallahu ta'ala se prenosi da Allahu Poslanika ali se letu kaže uveličanje uzvišenog Allaha spada i poštovanje sjedog muslimana poštovati sjedog muslimana, insana koji je oronuo, koji je star, koji, hajde da kažemo, oslabio je. Ali je oslabio u islamu, musliman, koji možda e, stotine i hiljede namaza proveo u džamiji. Zar on ne zaslužuje posebno poštovanje? Pa kaže Allah poslanik, poštovanje takvog čovjeka je veličanje uzvišenog Allaha subhanahu Da čovjek zna pravo, i da uvažava starijeg insana, on na taj način ispunjava svoju obavezu prema uzvišenom Allahu, jer mu je uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala to naredio. Pa zamislite kako Islam potpuni savršen. Da naše poštovanje starijih ljudi kroz to mi veličavamo i uvažavamo uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa je to prva kategorija kroz koju mi e, uvažavamo i veličamo uzvišenog Allaha. Druga kategorija je čovjek hafiz Kur'ana koji živi i uči po tom Kur'anu. Kada imamo i hvala Bogu naš narod, hvala Allahu generalno, pazi i starije osobe i vas da su roditelji odgajali svoju djecu i tako treba da bude i dan danas da odgajamo svoju djecu kada vidi starijeg čovjeka ako nosi neku kesu da mu pomognu, ako mu treba neka pomoć da mu pomognu, da ako mu treba otvoriti vrata, ako, ako je u pitanju javni prijevoz, autobus ili tramvaj da mu se ustane kako bi on sjeo i tako dalje. I hvala Allahu, generalno naš narod ima respekta prema starijoj osobi i naš narod ima respekta prema hafizu Kur'ana, što je opet svakako e, stvar koja ima utemeljenje u vjeri. Da Allah poslanik ali se letu selam kaže u veličanje uzvišenog Allaha spada i poštovanje vještog učača Kur'ana. Čovjek koji uči Kur'an i živi po tom Kur'anu, on zaslužuje respekt i poštovanje jednog društva. I treća osoba, kaže Allah poslanik ali se letu selam, i kao poštovanje pravednog vladara. Kada u jednom društvu ima pravedan vladar, on zaslužuje poštovanje i respekt zbog mnoštva koristi koje proizilazi iz njegove pravedne vladavine Pa kada imamo pravednog vladara, on zaslužuje da bude poštovan. Na taj način mi veličamo i pokorni smo Allahu Đelešanu, a korist toga svakako ima cijelo društvo u kojem živimo. Pa znači ove tri kategorije njihovo uvažavanje jeste veličanje uzvišnog Allaha. Pogledajte kako ova naša vjera je potpuna, savršena, da naš odnos prema ljudima vezuje se za veličanje uzvišnog Allaha. Pa kada mi uvažavamo starca, mi na taj način veličamo Allaha. Kada mi veličavamo, uvažavamo čovjeka Hafiza Kur'ana koji živi po tom Kur'anu, mi na taj način uvažavamo Allaha I na kraju uvažavanje pravednog vladara. Pogledajte danas svijet, koja je nepravda na svjetskoj sceni od ljudi koji predvode narod. Pa je nam tada dolazi do izražaja islam i e, njegova percepcija da kada je pravedan vladar, on zaslužuje da bude poštovan i na taj način mi uvažavamo i veličamo uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. <clears throat> Od ibn Šuajba prenosi se, on prenosi od svog oca, on od svog djeda, da je Allah poslanik alaih salatu wasalam kazao nije od nas onaj ko nije milostiv prema našim mlađim i onaj koji ne poštuje naše starije. Allah poslanik alaih salatu wasalam, pogledajte kako je balansirao eh, odnose čovjeka prema društvu. U društvu imamo kategorije koje su nemoćne. Imamo djecu, imamo starije. Pa je veoma bitno kako će se društvo odnositi i obhoditi prema ovi dvije nemoćne kategorije. Čovjek kada stasa, kada postane mladić, on je, hajde kažemo, samostalan. Dok kada je dijete, veoma je bitno da društvo na njega gleda jednim posebnim pogledom. A isto tako kada ostari. Pa Allah poslanik alaih salatu wasalam kaže nije od nas ko nije milosti prema našim mlađim. Znači, Islam nas poziva da budimo milostivi prema našim mlađim, misli se na svu djecu u našem društvu. Naša djeca, zato što su malehna, nejaka, neiskusna, zaslužuju da mi budemo prema njima milostivi. Čak do te mjere da poslanik na jedan poprilično žestok način kaže nama ne pripada. Ne misli se, ne daj Bože, da taj čovjek nije musliman. Jer imate dosta hadisa u kojima Allahom poslanik kaže lej se minna, nije od nas. Ne misli se nije taj čovjek musliman, ali misli se nije taj čovjek na savršenstvu islama. Nije on onakav kakav bi e, bio Allahu poslanik kakav je bio Allahu poslanik alejhi salatu